treze handwerkbouwt. Tien structurele handwerkbouwt. юусээр хүүхдтэй болсон байлаа. Нүхрэн болох юусээр жүжигхэн байсан бөгөөд Мариад гутамшиг болохыг үл хүссэн тул түүнээс дүүд цаг салах бодлоготой байшээ. Харин түүний тийм бодож байх үед эзний Тэнгэрээс sweet. Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бид Есүс яаж практисны тухай бас Есүс яаж мэндэлсний тухай сонссон байна. Бид үнээс хоёр юм цэм бодох хэвээр санах хэвээр. Нэгдүгээр нь Есүс зүгээр энгийн хүн биш. Радио сүнсээр практисэн тэнгэрэ 보내고 гэдгийг сайн санаах ёстой. Тэгээ 20 дугаар нь 예수스 걔네 가르치려 쓴건 이건 가르쳐 일쓴 이건 биш бидний аврахаар агнасаа төлөвлөгдсөн э, аврагч байна. Тийм хүн гэдгийг э, сайн санах ёстой өнөөдөр Тэнгэрээс гарч ирээд Йосефт ингэж хэлсэн. Израильчууд түүний Есүсийг э, Иммануэ гэж нэрлэн гэж мэдүүлсэн. Иммануэ гэдэг нэрийн утга нь бүрэн бидэнтэй хамт тийм утгатай. Энэ нэрийн дагуу Есүс Тэнгэр бүрэн үнэхээр бидэнтэй хамт байгааг хүмүүст мэдүүлсэн. Тэгээ хүмүүсийг эдгээр цэмдээ тунахлаад бас гимнүглийг үүслээд тэгээд Тэнгэр бидний хамт байгаа бидний маш хариуцлага байгаа мэдрүүлсэн байна. Бас үүнээс хатна. Энэ Иммануэ гэдэг нэр нь Тэнгэр бүрийн энэ өдрөө өгсөн юм биш. Есүс төрхөөс өмнө манай эрийн өмнөх толон зүүн зэлийн өмнө амьдсан Исая гэдэг Иесус жүлэгч ийм нэрийг айлхэрийн мэдүүлсэн байна. Та нар үнийг нэгдүгээр үнслээс сонссон. Исая гэдэг Иесус жүлэгч Ахас хаанд нэг тэнгэр фран чамд нэг тэндэ өгөн гисэн гэж байлдсан Эзэн өөрөө чанд нэгэн тэмдэг өгөн үсэгтэн нэгэн онгон бүсгүй хүүхдтэй болж хүү төрөрлээд түүнийгэ иммануэ гэж нэрлэн. За. Ийм ишүүслэг одоо Есүсээр дамжлаад бирлэгдэж байгаа. Тэгээд Есүс нь зүгээр кинет гарч гарч ирсэн хүн биш тэнгэр бүрэн төлөвлөсөн аргачлага. Исрэчүүд маш хүлээж байсан аргачлага гэдгийг санах хэрэгтэй. За тэгээд ийм үг биелэг гэхэд юусеп яаж энэ Есүсийг бүлээн авч байгаа. Үнийг харвал бид одоо үед Есүс дайхад дайхад ирэхэд яаж түүнийг бүлээн авах вэ? Үнийг сурч чадна. Үг нь Юсеф Есүсийг хүлээн авахгүй гэж бодсон. Мария эхнэрээ болгохоос богхийг үл хүссэн байна. Харин тэр нь зүвд хүн байсан. Зүвд хүн байсан. Дараагийн хитэн болсон. Зүвд хүн байсан ч хүний хувьд, хүний санаагаар түүнийг эхнэрээ болгох нь болий гэж бодсон. 다리는 좀 두근 옷이라서 주게는 알빵 요소를 벌려고 그 노차를 벌리겠지 버튼. 나그 테로이트 알빵 요소를 인풍 나 담하고 후후대 벌슨 겟 곰대 가라슨 벌 마리안 알락탁 벌럼주대 베이슨 테로이트 베이슨 굴팀 에물테 발가불 철로시댓 알지 볼든 팀 골벤 팀 우체라서 노차를 살랏 түнд амьдрах боломж өгөхөөр тэгэд тэгэд бодсон. Харин энэ нь хүний хувьд бодсон зүг занчуб санаа. Харин Тэнгэр бурхан үнийг яаж амжилсан бэ? Тэнгэр буранд Тэнгэрээс явлаад Мариаг хүлээн аваарэ. Тэр тэр ордод байгаа, түнд ордод байгаа ариун сүнснийх юм гэж мэдвэрсэн. Тэгээд Юсеф тэнгэр бүрийн тааллын дагуу Мариаг хүлэн аваад бас Есүс тэнгэр бүрийн хүү бас хүлэн авсан. Ингээ тэнгэр бурааны таллын таллын хүний санаагаас илүү дээд байна. Тийм. Хүний санаа, хүний санаа, хүний зүв санаа зүгээр намайг хамгаалаад тэгээд өөр хүнийг эм өгч өгөхөөр хичээж болно харин харин Тэнгэрфраны талд нь тэмсхүүл дурыг тал байгаа энэ шаргатаа хүнч бас хүлээн аваад минийх намайг өөрийгөө орхиод өөр хүний амьдрал хүлээн авах тийм хайр байгаа. Тийм учраас та нар Иесусийг өөрийн амьдралын дотор байгаамаар байвал тэрэн та тийм юм хийх хэвстэй өөрийн өөрийгөө орхиод өөрийн өөрөө хүний хүлэн авах тийм цоллиос заримдаа тийм цоллиос хүлэн авах ястэй. Тэгвэл миний амьдралын дотор Есүс үнээр хамт байгаа гэдгийг мэдрэж чаддаг. Тэгээд түр зур бодцгоё. Өнөөдөр өнөөдөр тэнгэр бүрэн гарц ирээ. Тэнгэрээс гарц ирээд одоо танд нэг хүүхдөө даатгана. Та түүнийг хүлээн аваад үсгээрэй. Тэ тэр маш чухал гэж бидэнд даатгавал түүнийг хүлээн авах тийм бэлэн байна уу? Үний талаар түрүү засаг ажгаа. Thank you.